Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin kita Sa aming lapat Mga pasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Alak ko uso ka kung bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadaling kita Sa may labas Mga pasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Alak ko uso ka kung bahala sa'yo Oh Pagod ka na ba? At sawa ka ng masaktan Sagad na sagad, halika't sinihan ko na yan ano tayo hanggang umaga ng pelikula na gusto Umihigpit bigla ang pagkapit mo Paglilitaw ng multo Teka lang, di ka ba hinahanap sa inyo Pagkasapit na ng madaling araw at wala ka Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman Ang paghiga mo dito sa aking kama Anak ko, yan ang sinasabi ko Di natin napos at ayaw na niyang manood Pahinga ka muna Dadalhin kita sa may labas Pangapasa akin sa mundo Nagpapagod ang puso Alam ko usok akong bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin kita sa may labas Mga pasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Akala ko usok akong bahala sa'yo Panahon malamig pa sa nakasalin sa baso Lamig na para sa'yo hindi na bago Ginawa mo lahat kapalit naman ay ginagago Kanya halika na sumama ka sa alapaap Kalimutan ang pait sa mga nalasahan Palapit ng palapit hanggang sa makatabi Na natin ang mga tala doon sa kalawakan Na mahawakan mo na kumapit ka lang Ilipas ang araw at buwan na tayong dalawa na lang Huwag kang kabahan kasi mga sikreto kwento lang natin na makakaalam Sa mga nakaw na sandali At paano ginawa malaya kahit meron di nagtago Maliba na nakangiti pa tayo di sanay Ikaw ang katabi pagbangon Teka lang, di ka ba hinahanap sa inyo Pagkasabit na ng madali araw at wala ka Sabi mo hindi naman kasi napasarap na rin naman Kwentuhan natin at ang makasama ko Yan ang sinasabi mo Dito ka lang, pwede bang Huwag ka nang lumayo Pahinga ka muna dadalhin kita Sa aming lapat Mga pasakay sa mundo Nagpapagod ang puso Alam ko usok akong bahala sa'yo Pahinga ka muna Pahinga ka muna At dadalhin kita Sa aming lapat Mga pasakit sa mundo Nagpapagod ang puso Akala ko uso ka kung bahala sa'yo